wajaala bainakum na akajalia baina yenu nyinyi wake kwa waume kajalia baina yenu nyinyi wake kwa waume kajalia nini mawadda kajalia mapenzi mawadda kwa maana mahabba wa rahma na huruma haya ameyajaalia kwenu baada ya kuoana hayakuwepo haya kabla ya hapo hayakuwepo kabla ya hapo Akasema baadhi ya ilmu kwamba alipokuwa mwanamke ni tuli, tulizo lako litaskunu ile mtulizane tulizo lako sakana lak ukakubali kwamba huyu ndiyo tulizo langu ulipokubali kwamba huyu ndiyo tulizo langu Allah akakuruzuku mahaba kwa sababu mtu hupenda vyake ukampenda mlipokuwa nyinyi ni tulizo wewe ni tulizo la huyu alafu wewe ukampenda huyu na wewe ukampenda huyu kwa haya mliyoyafanya mnastahiki kurehemewa Allah akakupeni na rahma zake msaada wake unawajieni katika mazingira kama haya Tumeona vizuri eh kwa hiyo ima ukae naye kwa kumpenda au ukae naye kwa kumhurumia mawadda wa rahma mmejaliwa kwenye ndoa yapo haya ukilifanya jambo kwake yeye lifanya kwa mapenzi na rahma hii inakuwa ni nuru na ala nuru ikikosekana mahaba basi ile hali kama ni mwanadamu mwenzangu nimeshazaa naye ni mwenza wangu imetoka naye mbali inabakia huruma الروم 21 وقال النبي صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Ibn Abbas ambayo tumeshaisoma hapa nyuma nisaukum min ahli aljanna alwadud alwaludu alaud ah eh, mahalu shahid alwadud hapa tumeitumia kwenye mahalu shahid alwadud kwa kuwa tunazungumzia katika haki za mume zilizo juu ya mke antatawaddada ilaihi hii tatawaddada tumemtoa alwadud eh, mwenye mapenzi mwenye ku kuvuna huba kutoka kwa mume wake kwa yale mambo na matendo mazuri mazuri anayomfanyia mume wake mpaka anampenda kama ilivyokuja pia kwenye hadithi ya Maqil bin Yasar aliyopokea alimamu Abu Daud tazawwajul waduda bali kwenye hadithi hiyo mtume anatuambia kabisa oweni oweni wanawake hawa tazawwajul waduda oweni wanawake wenye mapenzi alwaluda wenye kuzaa sana utamjuaje ana mapenzi utamjuaje anaza sana na hujakaa naye unaangalia kwao unaangalia kwao unamwangalia mama wake anavyoishi na baba wake unaangalia dada zake walioolewa uzazi wao eh vitu kama hivyo falmar'atu almubarakatu mwanamke mwenye baraka tatawaddadu ila zawjiha anajipendekeza na kutafuta mawadda na mapenzi anayoyavuna kutoka kwa mumewe bilisaniha, kwa kutumia ulimi wake. Ulimi wake anautumia vyema ulimi wake, wa maqaliha, na maneno yake anachunga, yapi aseme amridhishe mume wake, yapi aseme avune huba hata lau balaghat fi hadha hata kama atakuwa amechupa mipaka katika hili wakadhabat alaihi na akamwongopea akatumia ulimi wake kumdanganya mume wake bima yasurruhu an yasma'ahu kwa yale ambayo mume anafurahishwa kuyasikia akamwambia maneno hata kama uongo mume wangu mume wangu mimi bwana wallahi alazim mimi nakupenda sijui sijui nisemeje yani yajizu lisanu anil bayan ulimi unashindwa kubainisha kilichopo katika moyo wangu juu ya mahaba yangu kwako wewe kuna ambaye hapenda ambaye hivyo na mke wake bwana akawa ni muongo tu na kupenda kufa mimi ikitokea Allah akakuchukua siolewi na yoyote tukutana akhera kwenye jannatul firdaus kumbe ndio yeye baada ya ida tu kaolewa وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في حديث الرجل امرأته وفي حديث المرأة زوجها na ameruhusu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kudanganya uongo wa halali fi hadithi ar-rajul imra'atahu katika mazungumzo ya mwanamume kumwambia mkewe wa fi hadithi al-mar'ati zawjaha na katika mazungumzo ya mwanamke kumwambia mumewe kuna hali ambazo kwamba unaruhusiwa kuzungumza uongo ziko hali tatu kudanganya kwenye vita kudanganya vitani kudanganya kuwapatanisha waliogombana, waliohamana, waliotengana, watumie uongo ili wapatane. E, mume kumdanganya mke wake. Lakini pia hilo la kumdanganya mke wako wanawazuoni wamelizungumza kwa vidhibiti vyake, yani halijaachwa kwa kwa kwa moja kwa moja kama hivyo. Anasema Mtume swalla sallam katika hadithi ya Ummu Kulthum binti Uqba radhiallahu anha aliyopokea Imam Muslim laisa alkadhabu alladhi yuslihu baina an-nas si muongo yule ambaye anasuluhisha baina ya watu wayaqulu khairan wayanmi khaira akasema khairi akakuza jambo la khairi huyu si muongo alo fulani eh mimi bwana amenijia eh, mjomba wako mjomba wako amenijia jana amenijia akiwa analia, chozi anamtiririka, anaambia bwana, mimi mzee fulani, mimi siridhii hali iliyopo baina yangu na mjomba wangu. Kweli mjomba nilimkosea, nilimwambia maneno ambayo kwamba sio mazuri, na mimi nimejutia juu ya yale na sipendi mambo haya yaendelee baina yetu. Naomba ukaniombe radhi, mimi niko tayari na kuomba radhi kwa mjomba wangu wakaenda kwa mtu akamwambia hayo maneno, bwana amenijia mimi mjomba wako fulani. Kumbe haja haja kutana naye yule mtu, amesema hivi, amekaja amelia lia machozi kabisa. Huyo bwana, hebu liangalie hili jambo, mimi niko tayari kuwasimamia jambo lenu, mambo yaishi haya, sio vizuri. Mjomba wako yule, mpwa wako yule, kama sawa, kama amekiri kosa lake, kama ameona alichofanyia si haki, mimi sina mimi sina, sina kigegezi katika hili mimi niko tayari inshallah ni wewe tu kwa muda wako basi mimi hakuna shida anatoka pale aenda kwa yule mjomba sasa halo mjomba wako amenijia nyumbani jana usiku amekuja bwana na mjomba wako pamoja kwa mtu mzima lakini anasema kweli kilichojiri baina yenu hakijamfurahisha yuko tayari mkae mmemalize, wewe ni mtoto wa dada yake wewe ndugu yake wewe kadha wakadha, mambo haya yaishe mimi nikamwambia inshallah nitakwenda kumwambia yule kijana, kwa hiyo mjomba wako kanifuata mimi utu uzima wake, wewe mtoto mdogo tu wewe, lakini yule mzee amesema yuko tayari, mkae mwamalize. Wasemaje? mpaka mzee amejirudi katika hili, wewe wasemaje? Bana, kama ameona mzee mjomba, kama amehisi kama amenikosea, basi hakuna hakuna hakuna uzito kwangu mimi, insha Allah taala. Basi siku fulani tutakutana, insha Allah. Anawakutanisha mjomba, kama vile tulivyozungumza siku jana huyo hapa bwana, kama nilivyokuambia siku ile, unakumbuka nilivyokuambia mwana wangu jambo ndio huyo hapa. Haya, kwa hiyo basi jaya yameisha, ni mizozo si mizuri Uislamu umekataza hayo ni halali kwa Muislamu, akamhama mwenzake siku tatu, mbora wao ndiye anayemwanza mwenzake kwa salamu. Eh, mjomba bwana, nasemaje? Tumekubaliana. Eh, Haya basi, sameaneni bwana. Umemsamehe huyo? Mimi nimemsamehe. Na wewe? Mimi nimemsamehe. Haya, nini hapo. Allahu akbar, mashaallah. Ah, napendeza bwana salamu alaykum wa salam jamani haya jambo limeisha siri anajua yeye kafanya nini anajua yeye huyu anaona kwamba mshindi ni mimi yule anaona kwamba mshindi ni yeye mjomba mwenyewe amesarenda si muongo na anidanganya kwenye vita Mtume sallam alikuwa anadanganya kwenye vita alikuwa anasema tutakwenda mahala fulani kupigana anataja njia tutakoitumia, tutatumia njia hii mpaka Tabuk mfano. Alafu zile habari zitapenya penya zitapenya penya, kuna watu watazipeleka. Ikifika ile siku anabadilisha njia, au huenda ile siku aliyesema haifiki siku hiyo, au inavuka, alafu anakwenda kwenye njia nyingine. Wasema alharbu khudaa, vita ni hadaa iliyoruhusiwa na kumdanganya mke au mume, kumdanganya mke, na wengine wanasema ni mume tu, wengine wanasema na mke pia. Kwa hiyo almuhimu, kama alivyosema shekhe hapa, eh, anaweza akamdanganya mume wake eh, na kupenda mimi kadha wa kadha, eh, mimi bila wewe chakula akinipiti, akinishuki mimi kila bila wewe sishidi, vitu kama hivyo, njoo. Haya maneno kama haya, ruhusa mtu kumwambia mwenza wake. fala basa an takdhiba almar'atu ala zawjiha hakuna ubaya akaongopa kwa mapenzi mwanamke kumwambia mume wake wa an tadhkura lahu min, min hubbiha akamtajia katika penzi lake au pendo lake analompendea ma laysa fi qalbiha ambalo huenda wala halimo katika moyo wake wa an tadhkura lahu ma yasurruhu na akamtajia mume wake yale yanayomfurahisha an yasma'ahu minha an yasma'ahu minha kuyasikia kutoka kwa mwanamke huyo walau kanat taalamu annaha kadhiba, ijapokuwa anajua mwanamke huyo kwenye nafsi yake kwamba yeye ni mwongo. Fa inna hadha murakhasun fihi, hili jambo limeruhusiwa, limeruhusiwa. Haya ni katika kukuza eh, maelewano, mapatano, mapenzi baina ya ya wanandoa. Wallahu alam tuisheni hapa, walhamdulillahi rabbil alamin.